Булат ішов цілиною поряд із вігелом, і така мізансцена викликала просто сміх, коли зважити на тему розмови. Виїхали на горб. Звідти, як Булат обіцяв Хоцудаю, вони мали побачити дим криголама, але диму не було. Між ясно синім небом та білим обрієм утворилася неширока світла смуга, і причину поганої видимості належало шукати в ній. Він хотів одстати і цим самим скінчити безглузду розмову з канаткою. Та фільмарш несподівано припинив рух. Довелося стояти біля й досі розчинених дверцят візела, з якого виглядала кет. Ви холодите кабіну, міс? Місіс, підкреслено чемно поправила вона. А вам не здається, що за таких умов подібне хлоп'ятство тільки шкодить усім? Вона знову говорила про жака Антуана. Булат сказав, то, мабуть, одревнощів. Він розумів, що цього не належало казати, та його починало розбирати зло. Від ревнощів, сер? Кет сприйняла це значно легше, ніж він гадав. Ревнощі мучать людей на сцені, а в житті переважно ревматизм. Од несподіваного дотипу Булати собі розсміявся. Та Кет великодушно розчарувала його. Це не я вигадала. Це сказав про сперми Рими. Балон, Марш і Жак Антуан Далеченько попереду про щось радилися. Це тривало добрих 20 хвилин. І до візела під'їхав начальник ешелону. Кет, вам доведеться висісти, сказав він. Ви вже нагрілися? О, Філе, в цій кабіні як у печі. Я вже нагрілася. Навіть хочеться на мороз. А що сталося? Все окей, відповів начальник. Усе гаразд просто входимо в зону тріщини. До речі, Брус, посміхнувся він до дрібненького механіка. Може б, і ви з нами пішли? А машина, скривився той. Лишіть її на пата. Лишіть. Одним боком губів передражнив американця механік. Може, нагадати вам, де його власна машина? Він помовчав і стрибнув на лід. Я піду гляну. Тільки ви, пати не чіпайте керма. Чули? Гаразд, гаразд, озвався гладкий канадець. Якби вашу машину вгробив я, ви з'їли б мене з кишками. Пат по жіночому ляскітливим голосом закихкотів, а механік лише гідливо сплюнув і пішов за начальником. Коли ж згодом повернувся назад, канадець уже цілком серйозно заглядав йому в очі. Мілтон Брус трохи зневажливо кинув. Тріщин чотири, але всі вузькі. Я їх легко переступав і не боявся, як наш містер шеф. Далеко? Перша звідси ярдів за сто. Праворуч майже до траси підступали химерні скульптури, обгризані вітрами крижані брили за струг, але під гусениці всюди хода слалася гладенька дорога притрушене молодим сніжком. Булат ішов по лівій колії, правою рухався Хоцудай. Кроків на п'ять за ним простувала канадка, і, хоча дим уже не відносило вбік, вони вперто трималися правої колії. Булат запропонував їм стати за ним. Такет відмовилася, а Хоцудай відповів так і красти, сер, трохи нагадує Токіо. Вони пройшли кроків 50, і мотор несподівано гарикнув. Доки матрос отямився і став, машина пірнула правими гусеницями в невидиму яму. Кет крикнула і затулила рот. Хоцудай нахилився і майже сягав руками снігу. Праві дверцята оранжевого візела шарпнулися в лід. Певно, гладкий канадець хотів накивати п'ятами. Мотор іще працював. Бруц увімкнув швидкість, права пара гусениць кинула білим порохом назад.